Alle gulla ut i Västanå De har ju fissesam med vatt och så Alle gulla ut i Västanå De har ju fissesam med vatt och så Diamderi-dej-då, dadamderi-dej-då Jadderi-då-dej-då, dej-dej-dej-då Diamderi-dej-då, dadamderi-dej-då Jadderi-då-dej-då, dej-dej-dej-då Ma, ma Alle pojkar ut i Västanå De har ju kuckisam med skack och slå åka ut i Västanå De har ju kukisamme skackerslå Diamberila-ila, diamberila-ila Diamberila-lilo-lilo, diamberila-ila Diamberila-ila, diamberila-lilo Diamberila-lilo, diamberila-lilo